Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գողական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդման հյուրն է ԼՂ գյուղնախարարության բուսապուծության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը։ Գարունը հողագործներին նորից այգիներ դաշտեր հravirեց, ինչ նոր մշակաբույսեր պահտվեցին հողին ֆերմերները, ինչ աջակցություն ստացան նրանք, ովքեր դեռ նոր են փորձում մուտք գործել հողատնտեսության ոլորտ։ Այս եւ այլ թեմաներ են քննարկում մեր հանդիպման ժամանակ ԼՂ գյուղնախարարության հուսաբուզության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանի հետ։ Այս տարվա եղանակային պայմանները կարելի է համարել բարենպաստ գառնանացան աշխատանքները իրականացնելու համար։ Ճիշտ է, ապրիլ ամիսը տեղումների քանակ քիչ էր, բայց ընդհանուր առմամբ կարելի է համարել բավարար հիմք ունենալով այսօրվա մեր տվյալները կապված իրականացվող գառնանացանի հետ։ Այսօրվա դրությամբ արդեն ունենք շուրջ 11775 հեկտար ցանց, շեն որ նախորդ տարվա համեմատ մոտ 3 անգամ ավելա այս տարվա ցանքսը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում ունեցել ենք մոտ 4050 հեկտար։ Ընդհանուր առմամբ ունենք ցանած ծորեն, գարի, հաճար, եգիպտացորեն, հնդկացորեն, արևածաղիկ, հլացուկ, սոյա, կտավատ, սիսեր, ոլոր, ոլորը իդեպ նոր մշակաբույս է մեր ընդհանուր ցանկում։ Լոբի, սորգո ունենք նաև կարտոֆիլ եւ բանջարեղեն եւ ոստանային կուլտուրաներ, ինչպես նաեւ կերային բազմամյա խոտաբույսեր, արվույթ եւ կորենդա։ Նշեցիք, որ նորությունը ողորն է։ Ողորն է, այո, ինչպես գիտեք, անցած տարի մեկնարկել է Գառնանաց համշակաբուսիայի ցանկաշրջանառության խթանման ծրագիրը, որը մենք համարել ենք բավարար իրականացված ծրագիր եւ տարվա վերջին կատարված վերլուծություններից հետո մենք որոշել ենք այդ նույն ծրագիրը շարունակել նաև 2017 թվականին ու ավելի ընդլայնված ցանկով, այսինքն ընդգրկված մշակաբույսերի տեսակետից եւ համապատասխան ծրագիրը մշակ հրապարակվել է ներկայացվել է կառավարության հաստատմանը, արդեն կառավարության կողմից հաստատված է ծրագիրը, ծրագրի համաձայն սերմերեններ է կրվել եւ տրամադրվել հողօգտագործողներին։ Ծրագրում ընդգրկված էր հնդկացորենը, եգիպտացորենը, արևածաղիկը, հալածուկը, սոյան, կտավատը, սիսերը ոլորը, լոբին։ Ինչպես նաև նախատեսված է աջակցություն բանջարեղեն մշակողներին, նույնպես անցած տարի 1 հեկտարի համար տրամադրվում է 200 000 դրամ ֆինանսական աջակցություն, այս տարի նույնպես այդ 200.000 դրամը պահպանվում է, բայց կամ ֆինանսական միջոցները կտրամադրվեն կամ համապատասխան ապրանքային նյութերը։ Եվ տարածքը պետք է լինի ոչ պակաս քան 5 հեկտար։ Ծրագրով նախատեսված է աջակցություն ծխախոտագործությանը, ասենք մթերված հումքի դիմաց կառավարության կողմից կտրամադրվի լրացուցիչ 10 դրամ 1 կիլոգրամի համար գումարած մթերող ընկերության տրամադրվող արժեքին։ Անավետիսյան ծխախոտի մշակությամբ զբաղվում է միայն մասիս տոբակում, թե կան առանձին ֆերմերներ։ Ճիշտ կլինի ասել մթերման գործով միայն զբաղվում է մասիս տոբակու ընկերությունը, իսկ մշակության հարցը տարբեր շրջաններում եւ Մարտակերտի եւ Ասկերանի եւ Մարտունի շրջաններում օգտագործողները Lebensraum. Նշեմ, որ ձեզ հետ զրուցելը հետաքրքիր է, հետաքրքիր է ոչ միայն ինձ համար, այլ նաև ընկերների համար, սակայն ձեզ հանդիպելը դժվար է, դա կապված է նաև ձեր աշխատանքի բնույթի հետ, որովհետև շատ եք լինում շրջաններում։ Ոստի կխնդրեի ամփոփեիք շրջանային ձեր ուղևորությունները կապված թեմայի հետ։ Մեր աշխատանքի բնույթն է այդ ձևի, անընդհատ լինել շրջաններում, հատկապես այս սեզոնին, քանի որ լայն թափով ընթանում են գառնանացանի աշխատանքները, բացի այդ այս պայդրությամբ իրականացնում ենք նաև հակահրդեհային միջոցառումներ, մասնավորապես հերբիցիդի սրսկումներ ենք իրականացնում, այդ աշխատանքներն էլ ենք ուսումնասիրում, վերահսկում, Ընդհանուր նաև ուսումնասիրում ենք աշնանացանի վիճակը, սեզոնային բնույթը կրում մեր այցելությունները եւ դա ես համարում եմ նորմալ, տենց էլ պիտի լինի։ Պարոն Ավետիսյան, կարելի է տարբերակել եւ ասել որևէ շրջանի մասին, որտեղ գառնանային աշխատանքները շատ ավելի ակտիվ են եղել։ Կարելի է առանձնացնել որևէ շրջան Արցախում Քանի որ գառնանացանի աշխատանքների ընթացքում են, չենք կարող վերջնականապես ասենք, որ շրջանում է ավելի ակտիվ, բայց արդեն եղած թվերով կարենք որոշակի առանձնացնենք։ Մասնավորապես ամենից շատ գառնանացանը այս պայդրությամբ ունենք Ասկերանի շրջանում։ Դեպ նշեմ, որ դա կախված է նաև ռոռոկող տարածքների արկայությունից, եթե չկա ռոռոկող տարածքն հիմնականում գառնանացանը կատարվում ռոռոկող տարածքների։ Իսկ ինչպես գիտենք, Ասկերանի ասենք ակնայի դեղամասը հիմնականում ռոռոկող տարածքներն են եւ շրջանի հիմնական գառնանացանը այդ տարածքում է լինում ընդգրկված։ Ասկերանի շրջանում շուրջ 4000 հեկտար է այս պայեդրությամբ գառնանացանի ցանքսերը։ Կարելի է նաև առանձնացնել Քաշաթաղի շրջանը, բայց Քաշաթաղի շրջանում հիմնական մասը կազմում են հացահատիկային կուլտուրաները, մասնավորապես գարին, գառնանացան եւ հաճարը։ Այդ պատճառով է, որ Քաշաթաղի շրջանի թվերը ավելի շատ են։ Մնացած շրջաններում գրեթե պատկերը նույնն է։ Մարտակերտի շրջանում մոտ 1900 հեկտար, հեկտար, Մարտունին նույնպես 1910 հեկտար, Հադրութի շրջանում 1000 հեկտարից մի քիչ ավել, Շահումյան Շուշին դե քիչ տարածքներ է զբաղեցնում։ Իդեպ Պարնավիկիսյան կցանկանայի ակնայի մասին մի քիչ ավելի շատ խոսեինք, կարող է պատերազմական այս իրավիճակը բացասաբար է ազդել ակնա։ Միանշանակ կարեմ ասեմ, ոչ, մի անգամ էլ կրկնեմ հիմք ընդունելով թվերը Ասկերյանի շրջանը, եթե համեմատենք, այս տարի շուրջ 4000 հեկտարը, անցած տարի 1000 հեկտար էր։ Շուրջ 4 անգամ ավել է կատարված գառնանացանի աշխատանքները, քան նախորդ տարի, ինչը արդեն խոսում է առանց որևէ մեկնաբանությունների։ Գիտեմ, որ պիտի ասեք հարցը սխալ եմ ուղղել ձեզ այնուամենայնիվ ցանկանում եմ իմանալ նաև ձեր կարծիքը տեսակետը, կան որոշ ֆերմերներ, որոնք արդեն իրենց անունն ունեն գյուղատնտեսության աշխարհում, դժգոհում են, որ կառավարությունը իշխանությունը խոստացել է այսպես օրինակ այսքան սերմ տրամադրել, թե դառնանացան թե անշնանացան աշխատանքների համար, սակայն չի տրամադրել։ Ինչով է պայմանավորված, արդյոք տեղյակ եք դուք եւ եղել են նման դեպքեր։ Ես չեմ համարում ճիշտ նման զրույցները, քանի որ նման բան չի եղել։ Ինչ վերաբերում է աշնանացանին, ի սկզբանե կառավարությունը չի խոստացել Աշնանացանի համար որևէ աջակցություն եւ այն ժամանակ էլ հայտարվել է որ շեշտը դրվելու է Գառնանացանի վրա։ Իսկ Գառնանացանի առումով ինչ որ խոստացվել է, ինչ որ նախատեսվել է ծրագրով, բերվել է։ Երևի խոսքը գնում է կոնկրետ հնդկացորենի մասով, բայց հնդկացորենի համար մենք նախատեսել ենք ինչքան որ անհրաժեշտ է եղել, այդքան քանակությամբ սերմ, այսինքն նախատեսել ենք շուրջ 2200 հեկտարի համար սերմ, քանի որ մեր վերլուծությունները եւ ուսումնասիրությունը հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ավելին մեզ անհրաժեշտություն չունենք նման քանակությամբ հնդկացորենի տարածքներ ունենալու համար, քանի որ հետագայում կարող է առաջանալ նաև բերքի մթերման խնդիրներ։ Ուսումնասիրել ենք եւ մենք նախատեսել ենք 2300 հեկտարի համար սերմը եւ համապատասխան սերմն էլ 150 տոննա ներեկրվել եւ բաշխվել է հողօգտագործողներին։ Բայց այդ ես կնշեմ հերթական անգամ, բազմաթիվ անգամ իմ հարցազրույցներում նշել եմ, որ Գառնանացան սերմերի պահանջարկը սկսել են հավաքագրել դեռ անցած տարվա դեկտեմբեր ամսում եւ շարունակել ենք ընդդեմ միջև հունվար-փետրվար ամիս 2017 թվականին։ Նրանից հետո հիմք ենք վերցրել այդ ժամանակահատվածում հավաքագրված սերմերի պահանջարկը։ Ինչպես գիտեք, սերմերի մեծ մասը, հիմնական մասը կարելի ասել, ներեկրվում արտերկրից եւ որ เป զի ժամանակին ագրոտեխնիկական կանոններին համապատասխան սերմը ժամանակին հասցնվի եւ տրամադրվի հողօգտագործողներին, ով այդ հողօգտագործողները ժամանակին ցանեն, որոշակի ժամանակահատվածա պահանջում, ասենք ամիս, ամսուկես, նայած ինչ տարածքից է ներմուծվում այդ սերմը։ Եվ բնականաբար մենք արդեն այդ ամիսների հավաքագրված պահանջարկի հիման վրա ենք ձեռք բերել մեր սերմը։ Մարտ-ապրիլ ամիսներին եղել են հողօգտագործողներ, որոնք ներկայացել են եւ պատճառաբանել են որ տեղյակ չեն եղել կամ հանրապետությունից դուրս են եղել, ասենք իրենց պահանջարկը ներկայացնելով սերմերին։ Նման դժգոհություններ կարող է այդ հողօգտագործողներից լինի բայց ոչ հիմնական մասից։ Իսկ այդ հողօգտագործողները մենք փորձել ենք բավարարել եղած սերմերից։ Օրինակ Կամարետայից միկի եգիպտացորեն կամ հնդկացորեն հայտա ներկայացել արդեն չի եղել։ Առաջարկել ենք օրինակ արևածաղի կամ մի նորիշ կուլտուրա, օրինակ կտավատ կամ ասենք ոլոր։ Ինչ որ մի ձևի փորձել ենք բավարարել այդ մարդկանց պահանջարկը։ Իհարկե ընդունը որ կարող է դժգոհ մարդիկ էլ լինեն, բայց դա սուբյեկտիվ գործոն է եւ չեմ համարում որ դա էական։ Պարոն Ավետիսյան, նշեցիք, որ հիմնականում սերմերը ներկրում այդ երկրներից ինդիկատիվ ունեք որ երկրները, որ պետությունները, Ռուսաստանի Դաշնություն։ Հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունը, ցա խոսքը վերաբերում է Որակի մասին, ասին Որակյալ սերմերի, նաեւ Հայաստանից էլ ենք ներկրել որոշ տեսակներ, բայց Ռուսաստանից էլ է հիմնական մասը։ Հանդիման սկզբում դուք ասացիք, որ ձեր աշխատանքների մեջ ընդգրկված է նաև հակահարդի հային աշխատանքները, այսինքն βέρքահավաքը շատ մոտ է։ Մեր տարածաշրջանում, այսինքն հարթավայրային գոտում աշնանացան գարու βέρքահավաքը նայած եղանակային պայմաններին 10 օրվա տարբերությամբ էլի մայիսի վերջ, հունիսի առաջին 10 օրյակ։ Այդ ժամանակահատվածում արդեն գարու βέρքահավաքը սկսվում է։ Իսկ եթե մասնագետի աչքերով նայում եք արդերին, ապա ինչ են խոստանում արտերը։ Հիմնականում կարելի ասած Բավարարը ճիշտ է ապրիլ ամսվա տեղումների քանակը որոշակի բացասական ազդեցություն թողել է դաշտերի վրա, բայց վերջի օրվա տեղումները երևի պակասը կլրացնի Նաև պետք է նշեմ, որ չնայած եղանակային պայմաններին այն օգտագործողները, ովքեր ագրոտեխնիկական կանոններին համապատասխան մշակել են իրենց տարածքները, այսինքն հիմնական պարարտացումը տվել են, սնուցումները տվել են, կազմակերպել են պայքար մոլախոտերի դեմ, նման դաշտերի վիճակը լավ է։ Իմ հաղորդաշարի թեմատիկան եւ ձեր վարած պաշտոնը բնականաբար խթանի հանդիսանում, որպեսզի շատ ավելի հաճախ հանդիպենք։ Այնուամենայնիվ այս անգամ հանդիպեցինք որոշակի կտրվածքով, որն եք համարում ամենամեծ հաջողությունը ձեր բնակավարում եւ ամենամեծ թերացումը։ Հաջողությունը կարելի է համարել անցած տարվա մեր արդյունքները, որը բավականին լավ արդյունքներ է, բայց չեմ համարում, որ բավարար է, թերությունը կհամարեմ այդ, որ միավոր տարածքից ավելի շատ բերք կարելի է ապահովել, բայց այս պայմանությամբ դեռ չենք կարողանում ապահովել։ Եվ ձգտում ենք դեպի ապահովում։ Բարգամներ հիշեցնեմ, որ մեր ձայնասրահում ԼՂ գյուղնախարարության ուսակցության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանն էր։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատորներ Նադեժդա Դոլուխանյանն ու Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում